saodat asri qissalari haq din yo'lida haniflar makkada bayram makkaliklarning deyarli hammasi shahar ko'chalariga chiqqan ular bir butning atrofiga to'planganlar qurbonliklar so'yilib butga baxshida etilayotir qilingan qurbonliklardan butlar nimani tushunganliklari bilan hech kim qiziqmaydi shu bayram kuni bu odamlarga qo'shilmay ularning kulgili xatti harakatlarini bir chekkada kuzatib turgan to'rt kishi ham bor edi ular juda g'amgin edilar qavmimiz tutgan yo'l hech ham to'g'ri emasda haqiqiy din bu din emasligiga qasam ichishim mumkin gaping to'g'ri ey varaqa men ham sening fikringga qo'shilaman mana masalan qoshida qurbonlik so'yilayotgan bu but meningcha boshqa toshlardan sira ham farq qilmaydi hech kimga foydasi ham yo'q zarari ham bu so'zlarni so'zlagan zayd ibn amr edi u yana birodarlariga qarab men qat'iy qaror qildim darhol yo'lga tushaman da haqiqiy dinni izlayman meningcha haqiqiy din payg'ambar ibrohimning dinidir dedi ha albatta ibrohimning dinidan boshqa haq dinning yo'qligiga aminman suhbat shu tarzda davom etdi qisqa vaqt ichida yo'lga tushishga ahdlashib tarqaldilar bular varaqa ibn navfal zayd ibn amr usmon ibn huvayris abdulloh ibn jahsh edi ammo bu yig'ilish va suhbat fil hodisasiga nisbatan qaysi yili bo'lgani noma'lum varaqa ibn navfal shom tomonlariga ketdi uchrashgan diniy din arboblarining ta'sirida xristianlikka kirdi o'qish yozishni o'rgandi xristian diniga oid <coughs> kitoblarni o'qidi ibroniy ya'ni qadimgi yahudiy tilini o'rganib tavrotni ham mutolaa qildi makkaga qaytganda yahudiylikni ham xristianlikni ham chuqur o'rganib olim bo'lgan hatto tavrotdan injildan ba'zi narsalarni yodlab ham olgan edi ba'zan yahudiy tilida o'qigan diniy kitoblarning mazmunini arab tilida so'zlab berardi ammo na birovni xristianlik diniga chorlardi na makka ahlidan biror kishi uning oldiga kelib ey varaqa payg'ambar iso alayhissalomning dinini menga ham o'rgat men uning diniga kirishni istayman der edi u o'z holicha to'g'ri ekanligiga ishongan xristianlik diniga e'tiqodi sodiq bo'lib qolaverdi birov kelib sening butlarimizga ibodat qilganingni ko'rmay qoldik endi oramizga qo'shilmasang bo'lmaydi demadi ham vaqt o'tib varaqaning ko'zlari xiralashdi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi lekin o'qigan kitoblarda yozilgan ma'lumotlar yodida edi chunonchi tavrot va injilda o'qiganida bir necha oyatning endi keladigan payg'ambar haqidagi xabari uning zehniga o'rnashib qolgan bu so'nggi payg'ambarni intizorlik bilan kutar edi u zot shu makka shahridan chiqadi deb ishonchi komil edi ora sira makkalik tanishlariga chuqur razm solar ajabo bulardan qaysi biri payg'ambar bo'lishi mumkin saodat toji ulardan qaysi birining boshiga kiygizilar ekani deb o'ylab qolardi kimga payg'ambarlik unvonini munosib ko'rishini albatta Alloh o'zi yaxshiroq biladi nima bo'lardi ey rabbim meni o'sha payg'ambarga yetishtirsang so'nggi paytlarda varaqa shu duoni pichirlab aytadigan bo'lib qoldi usmon ibn huvayris shomga bordi o'sha yerda muqim o'rnashdi ham xristianlikni qabul qildi bundan tashqari shom hokimiga makkaliklar ustidan arz etib ular agar ularning ustiga muntazam bir qo'shin bilan yurish uyushtirilsa u yerlarni osongina fath qilish mumkinligiga ishontirdi hokim o'zining qo'li ostida xizmatda bo'lgan ikkinchi darajali bir hokimga maktub yozib usmon ibn huvayrisdan berib yubordi maktubda qo'shin bilan makka ustiga yurish qilish va u yerlarni ishg'ol etish buyurilgan edi hokim ibn jafna bu farmonni bajarish uchun tayyorgarlik ko'ra boshladi shu paytda uning maqsadidan voqif bo'lgan darveshlar guruhi ibn jafnani ziyorat qilish uchun izn so'radilar ibn jafna huzuriga tashrif buyurgan tarki dunyochilardan so'radi xo'sh xizmat ey malik makka xalqi ustiga qo'shin bilan yurish qilish niyatingni eshitdik shu to'g'rimi ha to'g'ri menga buyurilgan farmon shu ey malik bizlarni sen bizlar seni yaxshi ko'ramiz u yerlarni bosib olsang bundan bizga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi ammo u yerda kaba deb ataluvchi payg'ambar ibrohim zamonidan qolgan bir bayt borki olloh hech kimsaning bu baytga qo'l ko'tarishiga unga hujum qilishiga rozi bo'lmaydi chunonchi bundan bir necha yil oldin yaman tomonlardan kelgan katta qo'shin makkaga yetay deb turganda allohning qarg'ishiga uchrab mahv bo'lib ketdi bu ayni haqiqatdir zinhor bunday ishga bel bog'lamagin dedilar shundan keyin fil hodisasini tafsilotlari bilan so'zlab berdilar bularni faqat va faqat yaxshilik tilab gapirib berdik ey malik boshingga bir kulfat tushsa biz uchun benihoya qayg'uli bo'ladi dedilar ibn jafna ularni kuzatgach kichkina bir tekshiruv o'tkazib abraha lashkarlarining fojiaviy halokati haqida aniq ma'lumot oldi darhol tayyorgarlikni to'xtatdi usmon ibn huvayrisni huzuriga chaqirtirdi haram hududini fath etishga bunday imkoniyat yaratib bergani uchun tashakkur bildirdi bu hali xamir uchidan patir deya bir necha ko'ylak hadya etib egniga kiydirdi Usmon yangi kiyim kiygani uchun kechqurun tanasining qattiq qichishayotganini sezdi. Qashingan edi, yaralar paydo bo'ldi. O'zini tobora yomon his qila boshladi. Shundan keyin birdaniga "Yo Al-Hazar" deb yubordi. Ammo vaqt o'tgan edi. Ko'ylagiga zahar surtilganiga hech shubhasi qolmadi. Darhol yechdi. Biroq endi hech narsani o'zgartirib bo'lmasdi. Sekin asta o'limi yaqinlashaverdi. Bir necha soatdan so'ng jafnaning huzuriga kirganlar unga usmon ibn huvayrisning tipirchilab tipirchilab jon berganini bildirdilar bizga qazigan chohga o'zi yiqildi dedi hokim abdulloh ibn jahsh turli joylarga bordi ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldi nihoyat u ham xristianlikka kirdi bu din uning qalbiga huzur va osoyishtalik bag'ishladi abdulloh qidirgan narsasini topganiga ishonchi komil edi yana makkaga qaytdi u yerda tinch hayot kechira boshladi zayd o'rtoqlari bilan xayrlashib uyiga kelgach maqsadini avval xotini safiyaga bildirdi hadromiyning qizi safiya bundan sira xursand bo'lmadi erini juda yaxshi ko'rardi yaxshi xulqli pokiza va suyukli inson edi kelishgan basavlat bir kishi edi uzoq vaqt undan ayrilishini ham xohlamadi ketma zayd shu yerda yonimda qol sensiz turolmayman dedi ammo zaydning ahdi qat'iy edi bu shunchaki aytilgan gap emas ko'nglining tub tubigacha singib ketgan dunyoqarash edi er xotin hech kelisha olmadilar zayd ketish fikridan bir daqiqa bo'lsada qaytmadi safiya ketkizmayman deb o'jarlik qilib turib oldi zayd safiya ko'rsatgan hamma vajlarni sabr toqat bilan tingladi uni ko'ndirishga urindi keyin ammo men albatta haq dinni topishim kerak bu yo'lda har qanday og'irchilikka yo'qotishlarga ham tayyorman dedi ho'p biz sensiz nima qilamiz said o'g'liga ishora qildi mana said bolamni bag'ringga bosib o'zingni ovutarsan kelajakda jannat xushxabarini hayotlik chog'idayoq oladigan bu kichkina bola ashariy mubasharadan payg'ambarimiz jannati bo'lganliklaridan xushxabar bergan o'n kishidan biri bo'lgan said ibn zayd hazratlari edi biroq shu bahona safiyani ishontira olmadi aytishga oson lekin ayol uchun erining o'rni boshqa o'g'ilning o'rni boshqa bahs tortishuvlar shu tarzda cho'zilib ketdi zayd xotinini hech ko'ldirolmadi olmadi oxiri u rozi bo'lmasa ham yo'lga chiqishga qaror berdi safiya ham o'z navbatida uni qanday qilib bo'lsada olib qolishga qat'iy kirishdi nihoyat ahvolni zaydning amakisi hattobga gapirib berdi hattob zaydga pand nasihat qildi do'q urdi haq din haqidagi xom xayolini miyangdan chiqarib tashla deb qattiq ogohlantirdi hattob zaydning ham amakisi ham akasi edi zaydning bobosi nufayl o'lganida orqasidan ikki o'g'il va xotini qolgan edi biri oldingi xotinning o'g'li amir ikkinchisi endi beva qolgan xotinidan tug'ilgan hattob nufaylning ta'ziyatchisi kuni g'alati hodisa ro'y berdi azaga kelgan xotinlar dod solib yig'lar yig'lar edilar arab odatlariga ko'ra yaxshi xislatlari ta'rif etilgan marsiyalar o'qilardi shu payt nufaylning o'g'li pusib borib bir xonaga kirdi chapga o'ngga alangladi hech kimning u bilan ishi yo'qligidan foydalanib bir zumda qo'ynidan chiqargan ro'molni o'gay onasining boshiga yopdi ayol bir sapchib tushdi biroq endi bo'lar ish bo'lgan ro'mol boshiga yopilgan edi bundan buyon amir o'gay onasining yakka xo'jayini bo'lish huquqini qo'lga kiritgan edi istasa unga o'zi uylanadi istasa boshqa birovga sotib yuboradi chirkin ammo keng tarqalgan odat edi bu eri o'lgan xotin marhumning janozasi o'qilayotganida aza tutsinmi yoki erining yaqin qarindoshlaridan biri to'satdan boshiga yopadigan ro'moldan saqlanish yo'llari haqida bosh qotirsinmi boshiga og'ir kulfa tushgan ayol yo butun dardini unutib faqat shu haqdagina o'ylashi va ovlanishdan qutulishi yo boshiga tushadigan ishga rozi bo'lishi ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi uchinchi yo'l yo'q edi marhum uydan olib chiqib ketilgach ov muddati tugadi tugardi amir o'gay onasining boshiga ro'mol yopish orqali egalik huquqini qo'lga kiritgach uni birovlarning ixtiyoriga topshirib qo'yish niyatida emasligini ochiq oydin bildirgan edi o'ziga ma'qul bo'lgan paytda unga uylandi bu nikohdan zayd ismli bir o'g'il dunyoga keldi zayd ulg'aygach qammining bu ahmoqona odatlariga qarshi qalbida jirkanish hissi uyg'onganini his etdi toshlarga daraxtlarga tangri deya sig'inishning bema'niligini angladi bunday xatti harakatlar noto'g'riligini aytishdan bosh tortmadi ammo bu yo'lda ilk bor unga qarshi chiqqan odam ham amakisi ham onasi bir aka bo'lgan hattob edi zayd hattobdan rosa kaltak yedi shundan keyin safiya har safar zaydning yo'lga tayyorgarlik ko'rayotganini sezdi deguncha hattobga xabar jo'natar masala shu bilan hal bo'lar edi ammo bir kuni kelib bu chora tadbirlar ham foyda bermay qo'ydi erta tongda o'zini bir ishni nazorat qilish uchun chiqib ketayotgandek ko'rsatgan zayd kechqurun uyga qaytmadi safiya o'g'li zayd bilan orqasidan qon yig'lab qoldi zayd haram zaminini tark etgach kunlarcha yo'l yurdi duch kelgan joyda din arboblari haqida surishtirdi ko'nglida yonayotgan dardi bedavoga malham qidirardi nihoyat bir xristian ruhoniyi uning savollariga shunday javob berdi senga iso alayhissalomning diniga kirishni tavsiya etaman isoning dini meni qoniqtirmaydi nega chunki hazrati iso yakkayu yolg'iz bir ollohga iymon keltirishni buyurgan edilar sizlar bitta Allohni uchtaga yetkazdingizlar Alloh birdan ortiq bo'lsa uchta bo'ldi nima yuzta bo'ldi nima masalan mening vatanimdagilar uch yuzdan ortiq iloh bor deb e'tirof etadilar o'shalardan qanday farqlaring bor sen isoning birgina ollohga sig'inishini buyurganini qayerdan bilasan chunki olloh yakkayu yagonadir o'ziga sherik qo'shishni amr etadigan kishini payg'ambarlik vazifasiga tayinlashi mumkin emas demak bu sizlarning ishlaringiz ya'ni uch iloh bordir deb payg'ambar iso emas sizlar aytasizlar bir ikki soniya to'xtab qoldi uning gaplarini diqqat bilan hayrat bilan tinglagan ruhoniyning ko'zlariga tik boqdi men esa faqat yakka yagona ollohga ishonishni amr etguvchi dinni qidiryapman u holda senga iymon keltirsang hidoyat topadigan bir din haqida ma'lumot beray qaysi din ekan u ibrohim alayhissalomning dinidir u holda mening uning menga uning mohiyatini tushuntirsang tushuntira olmayman nega chunki u dinning asl mohiyatini o'zagini mazmunini o'zim ham bilmayman biladigan biron kishining borligiga ham ishonmayman zayd bu yerdan nam ko'zlar bilan chiqdi yana yo'lga tushdi allohim sen shohid bo'lginki men ibrohim payg'ambar dinining tarafdoriman shu din yo'lida yashagan yashashni shu din yo'lida o'lishni orzu qilaman deya yo'l bosdi shundan keyin og'ir og'ir qadam tashlab ketayotgan tuyasining ustida o'tirgan holda ibrohim payg'ambar tanitgan allohga sajda etish maqsadida boshini tuyaning bo'yniga ekdi allohim allohim senga qanday ibodat qilishni bilolmayapman deya so'zlandi shom taraflarida uchratgan bir rohibga o'z hayotini gapirib berdi shunda rohib ey makkalik birodar tushunishimcha sen ibrohim payg'ambarning dinini qidirayotirsan sen qidirgan dinni biluvchining yoki shu dinga kirgan bir kishining borligiga ham ko'zim yetmaydi u yahudiy emas edi xristian ham emas edi pok va samimiy bir e'tiqod bilan Allohga topinishni buyurgan payg'ambar edi. Yahudiylik ham, xristianlik ham payg'ambar Ibrohim sollallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan dinlardir. Ibrohim payg'ambar namoz o'qir, sajda qilar va ibodatlarni mening sening vataningda qad ko'targan baytga yo'nalar edi. Zero u baytni ham Allohning o'z amriga muvofiq qurdirgan edi. sen hoziroq orqaga qayt o'z yurtingga bor chunki olloh sening qavmingdan sening yurtingdan bo'lgan bir kishiga vazifa beradiki u payg'ambar ibrohim tomonidan keltirilgan haqiqiy tavhid va haniflar dinini o'rgatadi u ollohning eng suyukli bandasidir zayd bundan ortiq ma'lumotga ega bo'lolmasligiga ishonch hosil qilib makkaga qaytdi u uchrashgan din arboblari bergan eng so'nggi ma'lumot qidirganini o'z yurtida topajagini ko'rsatardi yurtiga keldi odamlar hamon butlarga sig'inishar hamon ularga qurbonliklar qilishar edi tanishlari undan nima qilding nima bo'ldi deb so'radilar baraqa xristianlikni qabul etdi ammo u menga to'g'ri kelmadi men payg'ambar ibrohimning diniga e'tiqod qo'ydim dedi u nimaga ishonardi nimaga ishonganini bilmayman lekin nimaga ishongan bo'lsa ham men shunga e'tiqod qilgandek qabul qilishini ollohdan tilayman bir kuni zaydni ushbu so'zlarni pichirlab yurganda ko'rib qoldilar rabbim chin ma'noda sening amringga tayyorman senga qul bo'lib bandalik qilib buyrug'ingni bajarishni istayman xayrni xohlagan bandangman mutakabbir muttaham emasman allohim yuzimni faqat senga burganman menga qanday muomala qilsang ham baribir senga iltijo qilaman zayd shu so'zlarni aytib bo'lgach yerga egildi va boshini sajdaga qo'ydi zayd shafqat va marhamatli bir kishi edi ayniqsa qiz bolalarni tiriklayin tuproqqa ko'milishlariga chidab turolmasdi bu ahmoqona hukmni bajarishga bel bog'lagan bir otaga shunday degan edi shu go'dakni menga ber o'z panohimda tarbiyalab voyaga yetkazaman zayd shu yo'sinda bu go'dakni o'lim changalidan qutqardi yillar o'tib o'sha go'dak balog'atga yetdi husniga husn qo'shildi go'zal qiz bo'ldi o'shanda qizning otasiga shunday taklif qildi xohlasang qizingni ol xohlasang ana mening qaramog'imda qolaversin zayd shu yo'l bilan anchagina ma'sum go'daklarning jonini omon saqlab qolgan edi hattob o'z ukasi va ayni paytda jiyani ham bo'lgan zaydning boshqacha odam bo'lib qaytganidan sira ham xushnud emas edi uni qo'lidan ushlab butlarning qoshiga olib bordi qani bir ko'ray zayd bularga sajda qilginchi dedi zayd bu taklifga aslo rozi bo'la olmas edi zinhor ularga sajda qilmaslik uchun shuncha payt begona yurtlarda qolib ketgan yuragini yondirayotgan otashni so'ndirish uchun qanchadan qancha cho'lu biyobonlarni oshib o'tgan edi yulduzlar charog'on etgan osmon ostida yolg'iz o'zi qanchadan qancha kechalarni mijja qoqmay o'tkazdi qanchadan qancha zafar zahmatlariga yuzida tabassum bilan bardosh berdi allohim seni qidiryapman allohim sen payg'ambar ibrohimga jo'natgan diningni qidirmoqdaman deya ko'z yoshlarini oqizdi endi hattob tugul butun jahon odamlari qo'shilib ham bu nochor maxluqlarning qoshida uni bosh egishga majbur etolmasdilar men butlarga sajda qilmaslik uchun shuncha paytgacha begona yurtlarni kezib yurdim dedi xo'sh ularning chindan ham iloh ekanliklariga endi ishondingmi yo'q ular aslo haqiqiy iloh emasdirlar ularga toat ibodat qilish odamlarga hech qanday naf keltirmaydi ulardan uzoq yurish ham hech qanday zararga sabab bo'lmaydi hatto ishning cho'zilib ketishini sira ham xohlamasdi fe'li bunga yo'l qo'ymasdi masalani shartta hal etishga qaror berdi zaydni rosa kaltaklagandan so'ng endi bu tentaklikka barham berish payti keldi deya uni yolg'iz qoldirdi makkaning jidda tomonidagi baldoq deb ataluvchi manzilda yashovchi abdulmutalibning nevarasi muhammad ibn abdulloh zayd ibn amr bilan ham fikr edi zayd butlarga bosh egish u yoqda tursin ulardan qattiq nafratlanadigan muhammad ibn abdullohni juda yaxshi ko'rar unga ixlosi baland edi ammo ancha paytdan buyon axtarayotgan buyuk kishisining yonginasida o'tirib u bilan birgalikda suhbatlashayotganidan mutlaqo bexabar edi faqat ugina emas bu haqiqatdan u paytlari muhammad ibn abdullohning o'zi ham bexabar edi oldilariga dasturxon keltirib yoydilar go'shtdan tayyorlangan taom qo'yildi butlarga qurbonlik maqsadida so'yilgan molning go'shti emas edi albatta shunday bo'lsa-da, Zayd unga qo'lini ham tekkizmadi va shunday dedi: "Men va sizlarning butlar uchun so'ygan qurbonlik go'shtingizdan yemayman va na Allohdan boshqasiga ismini zikr etib so'yilgan mol go'shtini. Mol holini yaratgan Allohdir. Uning yashashi uchun ko'kdan suv yuborgan, yerdan o't o'lan o'stirib qo'ygan ham Allohdir. Shuni bila turib ham Allohga shak keltirasizlar." bir kuni yaxshi odamligi bilan shuhrat qozongan savdogar bo'lmish abu bakrning qizi asmo kaba yonidan o'tib ketayotgan edi u yerda butlarga sig'inish bilan band bo'lganlarga qarasa shunday deya boshladi ey qurayshliklar xudo haqqi orangizda mendan boshqa payg'ambar ibrohimning diniga e'tiqod qilgan biron kimsa yo'qdir zinodan uzoq yuring chunki uning oqibati faqirlikdir olloh uchun so'yilmagan molning go'shtini ham yemang keyin shunday mazmundagi baytlarni o'qidi men yuzimni zalvorli zalvorli tog'larni qoyalarni ko'tarib turgan shu yerni yaratganga o'girdim men ko'nglimni totli suv yuklari bilan to'lib toshgan bulutlarning egasiga topshirdim shamollar kimning amriga binoan u yoqdan bu yoqqa va aksincha esib turgan bo'lsa men ham o'shaning yo'liga kirdim unga banda bo'ldim asmoning bu yerda ortiq turishi xavfli edi chunki u yerdagilar zaydga dushman bo'lib nafratdan o'zlarini qo'yarga joy topolmayotganlar edi janjal to'polon boshlanib ketishi hech gap emas edi hattobning fikricha zayd toza adabini yegan endi aqli kirib qolgan bo'lishi kerak edi lekin hayhot u o'z fikridan qaytmabdi ibrohim diniga sodiq qolibdi qayerga borsa qayerda o'tirsa ibrohimning dinidan gap boshlar butlarning oddiy toshlardan iborat ekanligini ochiq oydin gapirar edi hatto uni kichkina mart ikkinchi marta tarbiyalash kerak degan fikrga keldi u juda baquvvat edi chinor nihola bir o'spirin bo'lgan o'g'li umarni hech ayamay do'pposlagan paytlari ham bo'lib turardi ammo umar kaltak yerkan otasiga bo'lgan hurmati bois lom mim demasmidi yoki kuchi yetmasligini bilgani uchun azoblarga chidarmidi bunisi bizga ma'lum emas chindan ham juda baquvvat jasur hattob zaydni oldiga solib uyga olib keldi ikkinchi marta esa rosa kaltakladi bu kaltaklardan so'ng navbat pand nasihatlar tanbeh huduq po'pisalarga keldi bu ham kor qilmagach yana kaltakladi va bundan buyon makka tuprog'iga qadamingni bosmaysan chunki endi odam bo'lmasliging ravshan deya quvib yubordi vaziyat juda keskinlashgan edi o'lim xavfi tug'ilgandi shuning uchun zayd vatanini tark etdi ammo makkadan uzoqlashishni o'ylamasdi makka yaqinidagi tog'u toshlardan g'orlardan panoh topdi ko'z yoshi to'kib otashin she'rlar o'qib o'ziga tasalli berib yurdi dunyoda qolgan birgina orzuyi yaqinda keladigan so'nggi payg'ambarga yetishish uning oyog'iga qo'ngan changlarni ko'zlariga surtish ekanini ko'kka termula termula qayta qayta takrorlardi hatto makka yoshlaridan bir guruhini to'plab zaydni qayerda ko'rib qolsalar toshbo'ron qilishga ko'ndirdi zayd biron xabar eshitib qolarman degan umidda har kelganda ushbu bezorilarni uchratar ular otayotgan toshlarga nishon bo'lar edi bu ish bir necha bor takrorlandi shundan keyin zayd yana shom tomonlarga bosh olib ketdi yo'l yurib borar ekan shu mazmundagi baytlarni o'qir edi hodisalar aql tarozisiga solinsa men bir ollohga banda bo'lamanmi yoki bir dona ilohga men lotdan ham uzzodan ham voz kechdim jasoratli va sabr toqatli kishi aslida shunday qilishi kerak men na uzzoni iloh deb tan olaman na uning ikki qizini va na banu amrning ikki butuni ziyorat qilaman bizning birgina robbimiz borki men faqat unga ishonaman chunki es hushim hali joyida u shomga bu galgi yangi din qidirib bormadi faqat yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirmoqchi edi xolos u uchratgan bir rohib qayerdan kelyapsan ey tuyakash dedi ibrohim naslining yurtidan xo'sh maqsading nima haqiqiy dinni qidiryapman u holda sen tezda yurtingga qayt u dinni keltiradigan payg'ambar yo shu kunlarda chiqadi yoki chiqish arafasida zayd darhol qaytdi nima bo'lsa bo'lsin makkaga kirishga qat'iy ahd qildi bosgan har qadami uni tobora haram hududiga yaqinlashtirardi lekin arzillahm degan joyga yetganida peshonasidan sovuq terlar paydo bo'ldi atrofini notanish odamlar o'rab olgan edilar bular ehtimol qaroqchilar edi zaydni ular ham tanimasdilar zayd ulardan qutulish uchun hamma narsasini berishga tayyor edi ammo bu odamlarning uni qo'yib yuborish niyatlari ham yo'q edi axiyri zayd og'ir zarba yeb bu dunyodan abadiy ko'z yumdi bu paytda qurayshliklar beto'xtov ravishda kabani ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul edilar uning o'limiga yig'ilganlar orasida varaqa ibn navfal ham bor edi u zaydning sha'niga bu baytlarni o'qidi ey amirning o'g'li sen to'g'ri yo'lni topding pokiza hayot kechirding ayovsiz kuydiradigan jahannam otashlaridan uzoqlashding bu sening yakkayu yagona bo'lgan tengi yo'q Allohga ishonishing va bema'ni butlarga sig'inishdan voz kechishing tufaylidir ba'zan inson yerning 70 qavat ostida bo'lsa ham robbining rahmati yetib boraveradi fijor urushining qahramonlaridan biri sifatida bizga oldingi boblardan tanish bo'lgan umay ibn harb bir joyda safar chog'ida vafot etib yo'ldoshlari uni o'lim joyida dafn etgan edilar makkaga kelishgach uning o'lganligi haqidagi xabarni berdilar u mashhum xabarni eshitganlar xalqning qabri qayerdaligini so'radilar oralaridan shoir tabiat bittasi shunday javob berdi Wa qabru harbin bi makain kafr va laysa qurba qabri harbin qabr ya'ni harbning qabri suvsiz bir cho'ldadir uning qabri yonida boshqa bir qabr yo'qdir shunday deb ta'riflashga majbur bo'lgan edilar chunki qaytib borsalar qayerga ko'mganliklarini ko'mganlarning o'zlari ham topa olmasdilar endi ummaviylar yetakchisi harbning o'g'li abu sufyon bo'lib qoldi makkada eng oldi aslzoda o'n kishi bo'lsa o'shalarning biri abu sufyon edi desak sira yanglishmaymiz kaba qayta qurilayotgan kunlarda saqiy qabilasining mashhur shoiri umayya ibn abu solt abu sufyon bilan birgalikda shom yo'lida edi bir xristianlar qishlog'ida dam olish uchun to'xtadilar qishloqdagi bir necha kishi shoir umayya ibn soldga mehr muhabbat ko'rsatib hurmat ko'rsatishib uyni sovg'alar bilan siyladilar o'zini mehmonga chaqirdilar umayya ular bilan birga ketdi anchagacha u yerda qoldi qaytib kelgandan so'ng egnidagi kiyimlarni yechdi qop qora boshqa libosga burkandi da abu sufyondan xristian olimlardan biri bilan uchrashishni istaysanmi deb so'radi abu sufyon hech ikkilanmay javob berdi yo'q nega chunki menga xush yoqadigan gapni aytsa unga ishonmayman yoqmaydigan gap gapirsa jahlim chiqadi umayya yana yolg'iz o'zi ketdi qaytib kelganida tun yarmidan oqqan edi xursand edi cho'zilib yotdi tong otdi hamki ammo umayyaning ko'zlariga sira uyqu kelmadi chehrasidan horg'inligi shundaygina bilinib turardi u indamas abu sufyon ham gapirmas edi nihoyat umayya sukunatni buzdi yo'lga chiqmaymizmi xohlasang chiqaveramiz yana safar davom etdi ikki kun yurdilar umayya hamon gapirmas xayoli nimalar bilandir band edi uchinchi kuni biron nima desangchi ey abu sufyon dedi xo'sh o'zing nega indamaysan umayya xudo haqqi hu anavi og'aynilaringni qishlog'iga borganingdan keyin o'zingga talqon og'zingga talqon solib qulf urib qo'yganmisan deb o'ylagan edim hech seni shu ahvolda ko'rmagan emasman nimalar bo'lganini tushuntirsangchi mengaku hech narsa bo'lgani yo'q men faqat o'sha qayta tirilishni o'ylasam qo'rquvga tushib ketyapman qanaqa qayta tirilishdan o'lgandan keyingi tirilish haqida gapiryapman o'lgandan keyin qayta tirilish to'g'risida fikring chinmi albatta o'lishimiz muqarrar so'ngra tirilishimiz ham mening fikrimga qo'shilsang yaxshiroq bo'lardi qanaqa fikr ekan o'lgandan so'ng qayta tirilmaysan ajr uchun ham chaqirilmaysan buni menga ayt men aytdi deyaver umayya achchiq achchiq kuldi mening ustimdan kulma ey abu sufyon qasam ichib aytamanki har kimga o'lganidan keyin hayotda hayot beriladi hisob kitob qilinadi va natijada odamlarning bir qismi jannatga qolgani jahannamga kiradi abu sufyon kinoyali ohangda so'radi olim do'sting fikricha senga jannatdan joy teganimi yoki jahannamdan bu haqda na do'stim biladi va na men suhbat shu bilan tugadi umayya abu sufyonning gap uqmas farosatligidan farosatligidan befarosatligidan kuyindi abu sufyon ham qovog'ini solib olgan do'stiga ko'z ostidan kulimsirab qo'ydi shomdan qaytayotganlarida yana bir qishloqqa duch keldilar umayya yana u yerdan xayoli parishon bo'lib qaytdi abu sufyon endi uning nima haqda qayg'urayotganini bilar biron yangilik bo'lsa o'zi gap boshlar deb hech narsa to'g'risida so'ramas edi sukunatni yana umayya buzdi nima deysan ey abu sufyon shu bir chekkaroq joyga o'tib gaplashsak he bir chekkaga o'tdilar gapirsangchi yo abu sufyon nima to'g'risida sening eski safsatang to'g'risidami utba ibn rabbiya haqida gapir u zulm haqsizlikdan uzoq yuradigan kishimi ha xudo haqqi xuddi sen aytgandek adolatparvar odam qarindoshlarining huquqini himoya qilib qarindosh urug'chilikka rioya etishni buyuradimi ha robiyaning o'g'li chindan ham shunaqa otasi tomondan ham onasi tomondan ham aslzoda oiladanmi bu ham to'g'ri qurashning ichida undan sharafliroq boshqa kishini bilasanmi yo'q bilmayman faqir va muhtoj bir kishimi yo'q juda boy badavlat odam yoshi nechada ancha katta bunday savol javobdan so'ng umayya g'o'ldiradi mulk mulk mulk va yosh mana utbaning ikkita katta nuqsoni abu sufyon uning nima demoqchiligini tushunmadi bema'ni fikrlarni qo'ygin hech ham unaqa emas mol mulk va yosh utbaga faqat shon sharaf keltirdi umayya abu sufyonga yovqarash qildi men gapimni bilib gapiraman mening gapim ayni haqiqatdir sen menga ochiq ochiq gapirmayapsan umayya nimanidir yashiryapsan qani maqsadingni tushuntirchi umayya e'tiroz bildirdi yo'q kelajakda sodir bo'lajak hodisalar hali mening ko'zlarimni yodingga soladi o'shanda gaplarimning mag'zini chaqishga urinib ko'rarsan azizim axir biron narsani yorilib gapirmasang o'shanda nimani eslayman o'sha hayol parishon holatda qaytib ketganimni ko'rganingda men qishloqda uchrashgan olimlardan yaqinda yuborilajak so'nggi payg'ambar haqida gapirib berishni iltimos qilgan edim oramizda shunday suhbat o'tdi u arab millatiga mansubdir dedi azizim arab bo'lishini men ham bilaman qaysi arablardan deya so'radim arablar haj uchun ziyorat qil borib ziyorat qiladigan bayt joylashgan shahardan darhaqiqat bizda ham toif shahridagi arablar ziyorat qiladigan bir bayt bor u quraysh qabilasidan chiqadi shu tarzda bo'lgan voqeani so'zlab berayotgan umayya qolgan gaplarni quyidagicha davom ettirdi boshimdan qaynoq suv quyib yuborgandek bo'ldi umrimda bu qadar kuchli hayajonga tushmagan edim dunyo va oxirat saodatini qo'ldan boy berganimga uzil kesil ishonch hosil qildim chunki bu so'nggi payg'ambarlik vazifasi menga berilishidan umidvor edim shundan keyin xo'sh unda bu payg'ambarning sifatlari qanaqa u kim o'zi deb so'radim o'rta yoshlarga yetganda payg'ambarlik vazifasi beriladigan inson zulmdan haqsizlikdan uzoq yuradi qarindoshlik haq huquqlarini nazorat qiladi shunday qilishni tavsiya etadi o'zi faqir ammo ham ota ham ona tomonidan asilzodalar xonadoniga mansub xalq orasida obro' e'tiborga sazovor yordamchilari ko'pincha farishtalardir deya javob qildi umayya sening bu gaplaring g'irt uydirma rivoyatlardan boshqa narsalar emas agar olloh payg'ambar yuboradigan bo'lsa hech shubha qilma yoshi ulug' va sharafli kishini tanlaydi